Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Nisim një ditë tjetër programit Miq të dashur është ora 7 fiks Tani unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin Me Altinin, Hello. me Oltën edhe Lorin Si çdo mëngjes tjetër në Klab FM 100.4 Edhe në ekranet e Klab TV-së është ditë e re, është ditë e bukur, bukur. Kam përshtypjen që ia hodhëm po, po. Tani kemi një Edhe java do të jetë kështu Hapësirë me diell, siç quhet, përpara Kështu që gjërat ndryshojnë, gjërat ndryshojnë për mirë. Kam përshtypjen unë, oh, e kemi vuajtur shumë. E vërtetë. E kemi uh, dje për shembull kur dola që këtu ishte mm. mizerie fare. Po. Ishte një, një sterlik kështu i kap një depresion i vogël. Po se thua, e kupton, iku dhe maji, se mirë prillin e mori, po mori dhe majin, se data 21 sot. Çfarë mm -hmm. nga maji? Por, s'na la mm. asgjë të shijojmë. Ja, unë dje kujtova që në maj uh, kam filluar të bëj plazh, domethënë një vit më parë. Po çfarë thua ti? në maj unë isha në plazh në këtë periudhë. Trokisim çekiçët. Tau. Tau, kishim filluar nga puna. Po. Ëh, po. kujdes me ato hotelat ato. Futi gjitha këtej, futi gjitha këtej. Aty ku është, ku janë qepë të njoma, a, aty. Aty. Vëri, vëri dhe këto këtu, ça i ke ato? Ça janë ato? Presh. Presh, vëri këtu, me, se ngatërrohen me qepët. Ndaji veç, ashtu, futi domatet mes, futi domatet mes, hiqe pulën, hiqe atë pulën, përse atë pulën? Përse atë pulën? Ashtu. Okej, okay, ja se po rregullojmë, po rregullojmë gati, po bëjmë pultin, miq të dashur për transmitimin e ditës së sotme. jemi, jemi pothuajse gati, tani, ja dhe Olta erdhi, Okej. Okay. Mirë. E fillojmë, e pyesim robotin sa është ora? E fillojmë. Je gati ke bukë misri ti? E ka shumë ngrohtë. Ka sjellë bukë misri. Qumësht Qumësht Lope. Lope. Okej. Okay. 7 e 2 minuta. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. My face above the water. My feet can't touch the ground. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klab FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst. Kënga e ditës, Zbulohet ishulli Shën Helena nga portugezi João da Nova. Në vitin 1542, Hernando de Soto, zbulues spanjoll i Amerikës Latine dhe atyre shteteve që më vonë do të bënin pjesë në Amerikën Juglindore, ka vdekur përgjatë lumit Mississippi në kërkim të arit. Në vitin 1819, bicikleta e parë e cila u importua nga Anglia u shfaq në rrugët e New York City. Në vitin 1881, Dega amerikane e Kryqit të Kuq u themelua nga Clara Barton. Në vitin 1904 u themelua në Paris FIFA, Organizata Ndërkombëtare e Futbollit. Në vitin 1906, Louis Perlman mori patentën për disqet e gomave të makinës. Në vitin 1934, Oskaloosa në Iowa u bë shteti i parë amerikan që mori gjurmët e gishtave të banorëve të tij. Në vitin 1957, Erdhi në jetë në Tiranë aktori shqiptar Vasjan Lami. Në vitin 1971, Paul McCartney nxori në treg albumin me titull Ram. Në vitin 1981, François Mitterrand u bë presidenti i Francës. Në vitin 1996, aktori Lash LaRue ndërroi jetë në Kaliforni në moshën 78 vjeçare. Në vitin 1997, Tre ushtarë britanikë u gjobitën me shumën 300 dollarë secili pasi po vraponin në Qipro lakurish në mes të natës, duke kënduar God Save the Queen. Gjyqtarit nuk iu duk aspak për të qeshur. Në vitin 2001 u krijua në Francë klubi i idiotëve. 80 anëtarë u betuan solemnisht për të qenë idiotë dhe të mbajnë kartën e tyre të idiotit. Në mbledhjen e tij të parë vjetor, klubi vendosi një rekord botëror prej njëmbëdhjetë pikë shtatëdhjetë e tetë metra në pështyrjen e bërthamave të ullirit. Në vitin dy mijë e dy, qeveria britanike filloi një lëvizje kundër drogës në shkolla, duke u shprehur për përjashtimin përfundimtar të çdo nxënësi që kapet me drogë në mjedisin shkollor. Në vitin 2003, një tërmet i fuqishëm godet Algjerinë veriore duke shkaktuar vdekjen e më tepër se dy mijë personave. Sot është dita botërore e diversitetit kulturor. Festohet praktikisht në të gjithë botën që nga nëntori i vitit 2001, muaj në të cilin Asambleja e Përgjithshme e Deklaratës Universale të UNESCO-s mbi diversitetin kulturor në një nga rezolutat e saj shpalli 21 majin si dita në të cilën festohet dhe reflektohet mbi vlerat e diversitetit kulturor dhe të jetuarit së bashku. This is Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Ju përshëndesim që të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Ora është tani 7:10 minuta. Ne jemi këtu çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Jeri ka tani një frymëzim për ditën e sotme i vjerit. Jeri Jeri. Frymëzimi sot ka të bëjë me femrat dhe me meshkujt, sepse me femrat dhe meshkujt. O sa mirë, o sa mirë me ëm uh, Okay. Me qenë femër dhe mashkull, ha. Është dita për t'i shërbyer femrave në familjen tuaj, që do të oh. thotë, nënës, motrës, gruas. O sa mirë me pas të femra. Si është ajo kënga? O sa mirë, jo, sa mirë po. Pra duhet do ishte shumë bukur edhe Edhe Ose, sikur të gatuani, të shtroni tryezën, të shërbeni në mënyrë Po pse jo, pse jo? Të gjitha, jo diçka. Pse jo? Faleminderit. Mund të zgjidhni drekën ose darkën, mm. por duhet ta bëni të paktën shumë të bukur dhe shumë romantike njëkohësisht. Okej, okay, po thua që t'i shërbejmë në darkë, domethënë. Po, edhe në drekë, kur duash Altini. Kam ca rroba për të hekurosur. Në darkë dhe në drekë, në darkë dhe në drekë. Mund ta bësh dhe gjithë ditën, se frymëzimi vlen për deri në orën 12 natës. Sot ti po thua që ne jemi pak grua në Do të jemi pak grua brenda vetes. Duhet të jeni xhentil me femrat që keni në familje. Një pak femër brenda vetes Altin. Si e trashon? Gjej gruan, gjithë gjithë kemi nga një kështu, e ke parasysh që është ajo. Gjithë kemi nga një. Brenda të gjallit janë të gjitha. Si tha, si është ajo? Si është ajo? Ai nuk ka turp që të lidhet me anën e tij femërore. Po. Thjesht ai s'ka një të tillë. Kështu që James Bond. E pak më vonë do të flasim edhe për uh, festivalin e Kanës sot uh, miq të dashur, festivali oh, yeah. i filmit në Kan me lloj-lloj artistësh yjesh e ndodhish nga Franca. Ëm um, kanë ndodhur edhe ca skandale të vogla meqë ra fjala. Në pau pau, mm -hmm. por do të kemi më shumë për këto. Ë uh, pak më vonë. Yjet janë të gjithë duke shndritur atje. Po shikoja pak uh, Jennifer Lawrence. Ja, uh, ishte shumë e bukur. Freida Pinto, që është wow. Eh, një vajzë, ajo vajza që luan tek eh, Slumdog Millionaire, mm. që s'e ke parasysh po. tek ai, po. eh, milioneri. Ajo vogla. Edhe ajo në tapetin e kuq kishte kishte shndritur, po siç e kanë yjet kështu. Po. Siç e kanë, kur kanë moshën, po. shndrijnë. E di. Ne informojmë pak për festivalin e Kanës edhe për filmat atje. Ëm um, tjetër gjë për ditën e sotme, para se të largohemi. Ëm um, kemi dhe frymëzim, tani frymëzim. Frymëzim po po, po. Unë gjej frymëzim te kjo. Je. Te cila? Te natyra. Te natyra. Dhe stuhitë e mrekullueshme. Kemi një video interesante, shoqëruar nga një pjesë muzikore super për mm -hmm. konsum të mëngjesit, po janë ca çuna, të cilët kanë ndjekur një stuhi. Oh, një stuhi me shi. E kanë xhiruar, e kanë ndjekur, po të shikosh se çfarë spektakli natyra i jep. Është pak e vështirë. Është është është me vërtetë e mrekullueshme.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 Jo, kemi ende. Kafja ime uh, është pak si e trembur. Është pak e trembur. Tani si ishte kjo puna? Kan kanë trembur Olta, por para se të vazhdojmë do të thosha Olta sot kur të japësh Dhuratat japim edhe nga një numër të revistës Gracia. Me po. me dhuratat. Kështu që më kujtove për këtë se kanë kanë mbetur ende ca numra këtu nga i fundit që Gracia ka nxjerr. Kështu që, ë uh, si ndodhi që kafeja jote është e trembur? Nes kafeja jote është e trembur. Faktikisht e trembi dikush Olta. E di pra që e trembi dikush, po si ndodhi pra? Përmes derës së banjës grave. Jo, ishte. Përpash kush është aty brenda? Ishte hapur. Ishte hapur, po më pra ti. Jo, unë isha 90% i sigurt që ishte Olta. Ti e para punës kur shkon kur shkon në këto të larjes, mbylli ato dyert intime. Po s'ma mori më. Ja, kështu tash. E kuptoj, ha. Ne. Dhe çfarë bëre? Fshiha mbrapa derës. Kam ca gjëra interesante sot në klubin e mëngjesit e para për shembull për një gocë angleze. Paska një fluturim nga Londra për në Las Vegas, nuk e dija mm -hmm. që mhm. ekziston, dhe për është një fluturim 11 orë. Oh, po, wow. nga Londra në Las Vegas, mhm. direkt. Mm -hmm. Se fluturimi më i shkurtër me Shtetet e Bashkuara do ishte Londër, po them New York, për shembull, që ndodhet në bregun janë ballë për ballë me njëri-tjetrin. Por Las Vegas është si t'i bjesh Amerikës Edhe të dalësh nga ana tjetër. Mm -hmm. Las Vegas është pothuajse nga ana tjetër, në Oqeanin Paqësor. 3 orë nga në oqeanin tjetër andej. Por, por, ëm ehm, uh, kjo vajza e ka filluar festën që në uh, që në avion. Sepse, oh. sepse çfarë ndodh në Vegas, mbetet në Vegas. Ta, po, ta. Kjo ka qenë edhe slogani i Las Vegasit për të tërhequr turistë nga gjithë bota, gjithë kohës. Mm -hmm. Dhe anglezët i hipin avionit në Londër, zbresin në Vegas, kalojnë 3 4 5 ditë atje. Shthurjen më të madhe nuk e mbajnë mend. Luajnë bixhoz totalisht pa fund dhe ku di unë se çfarë. Prostitucioni është legal I... në mhm. Vegas. Mm -hmm. Pijet janë falas në Vegas e ideja është që sa më tapë të rrish aq më shumë do luash E vërtetë um, Në kazino e të tjera të tjera të tjera Kështu që është një, është një festë e madhe Njerëzit mund të pinë në rrugë Siç nuk mund ndodhë në asnjë vend tjetër në Amerikë Mund të pish me, me në rrugë mm -hmm. Dhe, dhe normalisht arrestohesh Se është akt ku di unë tashi ndaj fëmijëve. Atje nuk ka nga këto rregullat. Mund të pish cigare, kudo nuk ka ligj antiduhan në Vegas, pra Vegasi jeton në një botë paralele. Mm -hmm. Dhe vajza ka vendosur që të shkojë atje. Dhe ta fillojë festën që në avion. Wow. Me një djalë që i ra aty. Po, ah. Rastësisht. Me një djalë që i ra aty, po. Që dhe ai po shkon në Vegas. Po shkon në Vegas. Po në Vegas. Ky avion nuk ndalon rrugës. Ëh, uh, po shkon në Vegas. dhe, dhe çfarë ndodh është Çfarë ndodh është që janë dhe prindrit e saj me të. Oh, po, por ajo nuk do të jetë në Vegas me gjithë prindrit. Me gjithë prindrit, por ata janë në një sedilje tjetër. Mm -hmm. Kjo ka qelluar me një çun atje. Ne fillojmë pimë bashkë, se po ikim në Vegas, e kupton, atmosfera i ka rrëmbyer. Njëra gjë te tjetra. Gocës i ka ardhur vapë e madhe nga ky çuni. Edhe e ka ftuar të freskohen së bashku. Sa s'i vapsi? Po. E janë fres, janë freskuar. Çka ka ndodhur është që janë freskuar së bashku në banjo. Deri aty sa Kanë bërë aq shumë zhurmë saqë pasagjerët janë ankuar. Mhm. Mm Edhe kanë thënë zhurma vjen nga banja. Kuptohet. Ju lutem shumë dëgjohet qartazi diçka po ndodh. Edhe edhe edhe ë është dashur. Vajti stjuardesa i tha Uh, please. Po, një herë, dy herë, tre herë, katër herë, pesë herë. Nuk më rikur të përgjigja. Gazeta The Daily Mail thotë këtu që uh, është dashur që ta thyejnë. Po, po. Oh, derën, derën e banjës. Dhe në momentin që dera e banjës është thyer, ajo ka shpërthyer në një buqetë fjalësh të dehura. Për stafin, për këdo tjetër. Sepse është bezdisur në qartë. Edhe unë ishte. Shpërtheu si fishekzjarre. Në momentet të rrezikut të freskimit, me sa duket. Total, por e kishte akoma, e kishte plumën të plot. Dhe ëm um, dhe ka shpërthyer pastaj në në, në, në të shara, e në të qara e gjithë këto gjëra të tjera. Mm -hmm. Është dërguar në polici kur kanë zbritur në Las Vegas, megjithatë siç siç u thashë në Vegas është që lejohet të fshi tana sa, s'i ke bërë asnjë gjë më zonjë. Hajde mirë se erdhe. E kanë lënë me një paralajmërim. Ti duhet As, absolutisht asgjë. Ti duhet të jesh këtu. Ja vjen në dorë. Ti je sjellë si në Vegas andaj që kur hyre në Londër, kështu që Toke këtu. E meriton. Edhe ka ikur nga kaq kaq e gjitha. Është bashkuar pastaj me mamën dhe babin. Fantastike. Ia vleka. Interesante. Ia vleka ieri. Po, atini. Nuk e di tash, e sikleti i mamës ditë për shembull, edhe që ti je ai që ankohesh. Më falni. Më falni. Zonja stewardess. E vini re. Zhurma që po vinë nga banja Po ndodh diçka aty Po ndodh dhe qartësish na bezdisin shumë Sikur nuk janë freskuar në njërë njërë Tani bëjnë sikur Po ç'është kjo? Po çan pra, ajo, çan ky, çan ajo, çan. Po ndodh diçka në tualet. Po. Nuk e di, unë unë s'e bëj kurrë për vetë. As unë. Unë do rrija të duroja, unë do bëja sikur s'dëgjoj asgjë. Ata mund ta shihnin atë. E kupton, unë do edhe sikur të binte në një panel për shkakun që të shiheshim kështu me njëri-tjetrin në tak. librin siç e kam kështu. Faqen tjetër te 87, unë le të vesh. Po, me bisht syri të kontrolloj gjithçka. Gjithsesi, por ç'pse unë do bëj terror. Po ja, jo, unë do flas. Unë do ia prish atyre harmoninë. Atë Edenin e vogël Sa është, një me një, aty Një me një Që kanë gjetur në avion Nejse, uh, ora është një 7.24 minuta Miq të dashur në Vegas, ka luajt mirë Pharrell Williams ka qenë atje Marilyn Monroe është një nga këngët që ai këndon skena nga kjo këngë xhiruar edhe në Vegas mes të tjerave. 7:25 jeni me Club FM në 104, ky program është Klubi i Mëngjesit. Dim dim dim. Ora është 7:29 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104.4 dhe në ekranin e Club TV-s ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Tani më trego për këtë fustanin interesant që ke zbuluar. Është një fustan i ri. Quhet Personal Space Dress, është krijuar nga një vajzë amerikane, e ka emrin Kathleen McDermott. Mhm. Çfarë ndodh është kur je në autobus apo në vende publike? Metro, për shembull, po. Ose metro. Ndodh shumë shpesh që njerëzit të ngjishen pas teje dhe të zënë hapësirën e lirë tënde. Dhe kjo i ka shkuar në mendje vajzës Kathleen që të ndërtojë një fustan që askush mos të cënojë hapësirën tënde personale. Dhe po ta shohësh, fustani është i ndërtuar në pjesën e poshtme të tij, duket si një çadër, më shumë. Ah, e kuptoj, domethënë pjesa e fundit është si një mhm, çadër. Është si një çadër, ka ato ngritje specifike. Si nga ato çadrat që palosen dy herë. Po. Kështu nuk i lejon një personi që të jetë afër teje. E kuptova. Domethënë kjo është diçka që ti mund ta komandosh në momentin që për shembull je në një urban e po të bezdis, atëherë ti mund ta hapësh pjesën e poshtme të fustanit, në moment tjetër mund ta mbash të mbyllur dhe nuk ka asnjë. Paska sensor thotë aty, mhm, që nëse e ndjeka vetë fustani që dikush i afrohet nga mbrapa dhe fillon hapet dhe largon. Wow. Po. Çfarë kanë bërë? Është... Mund t'i thotë kjo, të lutem shumë. Jo, po heqim rastet nga ata që të vinë vetëm. Po pjesa më e madhe ndodh shtypesh ngaqë ka shumë veta edhe hop kshu. Po ka dhe nga ata që të bezdisin Altin pavarësisht hapësirës. Altinin nuk e kanë bezdis njëherë, e kupton, pra. kështu që. Duhet të ndihesh pak femër Altin. Ndihu pak femër pra sot. Është ça ishte dita sot? Është dita për t'u bërë xhentil me femrat. Për të po, për t'u bërë xhentil. Do të thoshë diçka të fundit. Dy xhiro sot, Kombinat Kinostudio. Provoje një herë. Në pikun e tretë. Edhe Unazën, mos e harro. Jo, Tirana e Re është mirë, edhe Unaza është mirë. Jo, Tirana e Re është mirë. Gjithë janë mirë. Është ndër linjat më të mira. Më të bukura. Varet edhe nga i bie. Apo jo. Po, po ai flet si panoramë tash, se janë gjithë njësoj. Tirana e Re kalon bulevard etj etj. Ti thua si pamje. Po pra si panoramë, si kështu. Po pse, për shembull kush është linja më më e mirë nga ana nga ana nga do ta vlerësojmë. Do ta vlerësojmë nga pamja brenda në autobus për shembull ku i ka ku janë ah, po ta marrim brenda autobusit. Ku janë më më të bukur në cilën linjë? Hajde të bëjmë një garë linja, është Unaza kundra Tiranës së Re për shembull. Tiranë Re, aty. Tirana e Re, aty janë më të bukur njerëzit? Po, autobus. Po, po. Po ku janë më të shëmtut? Si si është si, ja, mos mos u prononco. S'ka problem. Prononcohu. S'ka problem. Në nëpër furgona. Në çfarë furgona s'ka më tash? Po i kanë ja. nëse. A nuk ka njerëz të bukur dhe të shëmtuar. Ka thjesht ca më të pashëm dhe ca më pak. Autobuza, më të mirë dhe më të bukur. Ok, faleminderit Jeri. Më pëlqen shumë që ka tani edhe një uh, fund fustan, me fustan me siguri personale, po. Ëh, uh, Ajo që nuk thashë në fund është që shpikja është bërë në Kinë dhe është provuar madje në Hong Kong dhe ka filluar që të preferohet nga vajzat. Po. Faleminderit. Asnjë gjë. Okej, okay, do të themi sërish në kumë. Dgjoj tani do të dëgjojmë do dëgjojmë tani me vërtetë diçka të veçantë, të veçantë dhe gjithashtu Madje më shumë se sa do të dëgjojmë. Do ta shikojmë. Veçantia është tek tek të parit. Um, Michael Jacksoni i ringjallur kanë uh, rinxjerr disa prej këngëve të tij tani dhe në këtë shfaqje miq të dashur që ne do të shohim të xhiruar, Michael Jackson këndon um, kënga është She's a Slave to the Rhythm, ajo është skllave ndaj ritmit. Mm -hmm. Por ça ka ndodhur është që në një sallë koncerti Michael Jacksonin e kanë ringjallur edhe një herë nga të vdekurit përmes një hologrami mm. që që shfaqet dhe kërcen në skenë në tre dimensione bashkë me grupin e valltarëve këtë këngë. Dhe ai edhe lëvizjet e gojës. Po, pra. Mhm. Bëhen valltarët ata nuk duken më të gjallë se sa hologrami. Jan tash ai duket pak që është po, kompjuter. Po ideja që që ta sjellësh në këtë formë. Është shumë interesante. Mm. Kështu që urojmë t'ju pëlqejë kënga, por edhe ta shikoni këtë video. Super interesant. Ka dalë Altin video në datën 19, dy ditë më parë dhe ka nja 3-4 milion uh, klikime në kaq pak orë. Mm -hmm. Ja ku është. Kjo është She's a Slave to the Music, to the Rhythm, ndaj ritmit. Ja zakonisht ne jemi bërë si si, si londinezët kur të shohim diell duhet me ecë gjupin. Po pra shyqyr se ishim bërë si londinezë. ishim bërë si londinezë. Aha. Okej, okay, tregona pak. pak. Po Blendi, në lidhjen e parë kemi situata me pak trafik, të ta theksoj me pak trafik. Tre akset kryesore për fat mirë kanë trafik normal të treja, Me përqendrim drejt qendrës, rruga e Durrësit, rruga e Kavajës dhe rruga e Elbasanit. Kemi pak trafik në zonën e Unazës, në rrugën Bardhyl, në dy pjesë. Rruga Ferit Xhajko na vjen me trafik nga farmacia dhjetë drejt stacionit të trenit. Kemi rrugën e Dibrës me trafik të rënduar nga Selvia drejt Nënë Kaçeve. Nuk ka trafik rruga Hoxha Tahsin, bulevardi Zogu i Parë, të gjithë bulevardet në vijim kanë trafik normal. Zona e Tiranës së Re na vjen mirë sot, faktikisht me pak trafik vetëm afër urës së drejtorisë është rruga Sami Frashëri. Rruga Abdyl Frashëri ka trafik normal. Rruga Ibrahim Rugova është e qarkullueshme edhe Sulejman Delvina, Muhamet Gjollesha në vijim drejt kryqëzimit të 21 Dhjetorit kanë trafik të qarkullueshëm. Faleminderit Eldi. Faleminderit. Faleminderit. Jo ndonjë problem i madh tani në mëngjes sipas Eldit, trafiku është ende i qarkullueshëm. Po shpresojmë këtu kështu të mbetet. Kam anagramën e ditës sot e kam gati. Mm. Anagrama në klubin e mëngjesit. Dhe cila është fjala? Osh ilaç. Osh ilaç. Am, um, Jeri. Tam. E kemi shëtë te faqja jeta osh qef. Tam. Jeta osh qef. Po, kemi. A nuk është është. Kjo është anagrama e ditës sotme Olta çfarë fitohet? Një kontroll i plot në spitalin amerikan. Atëherë, një kontroll i plot mjekësor në spitalin amerikan për uh, atë që vjen i pari me përgjigjen e saktë në lidhje me anagramën e ditës së sotme. Anagrama e ditës së sotme miq të dashur është Metoshilaç M E T O S H I L A Ç. Metoshilaç. E ke bërë për vete. Në klubin e mëngjesit. Por ne kemi ngecur paq me këtë fjalë. Ëm kam shumë unë që do të do të ndihmojnë dëgjuesit. Ju s'mund të ngecni paq dëgjuesit e klubit të mëngjesit. Nuk ngecin asgjëkundi. Gjëja është këtu me ne, por do të flasim mbas pak për gjënë, mos t'i ngatërrojmë se Olta do kështu do organizim mesazhesh. Do njëra pas tjetrës. Po mua më thotë, mos fol për dy gjëra të ndryshme në të njëjtën kohë, se më vijnë mesazhe me kështu edhe ashtu. E, e kupton edhe mbas një farë kohe filloi të më bezdisë aq shumë sa që thashë ok ashtu do e bëj. Kështu thua ti. Ehm. Faleminderit. S'ka gjë. Që fjala ime u dëgjua pas kaq vitesh. Më në fund, më në fund si një pickim në në tul. U dëgjua. Kthehemi mbas pak, miq të dashur tani kemi muzikë në klubin e mëngjesit. Çfarë është Altin? Hello. Hello. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Është ora tani 7:49 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Oltën edhe Lorin, çdo ditë me ju nga 7-10 kemi një anagramë që është aktive për këto momente Metoshilaç, është anagrama Metoshilaç, Metoshilaç. Është shumë e vështirë duhet të. Është e vështirë. Duhet mendoni Kur mendoni Metoshilaç Ok uh, Mendo Olta Parkun, parkun e liqenit Ashtu oh. Kaq afër? Kaq afër Në qoftë se mendon parkun e liqenit Të kam ndihmuar mm -hmm. Brenda Brenda vijës së parkut mendo Dhe do të gjesh një Metoshilaç Oh Është mu aty Metoshilaç. Mund ta thërrasim me tjetër emër, por realiteti është që Metoshilaç është aty. Është prezent. Osh Ilaç. 0-6-9-27-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të fituar Ndërkohë që gjëja ndodhet aty poshtë Unë kam një pyetje për ju. Po gjëja, gjëja me qira fjala është diçka, një send që sot uh, Jeri e ka ofruar. Jeri e ka nxjerrë nga çanta edhe e ka vendosur poshtë asaj cope letre. Ju duhet të bëni pyetjet tuaja për të marrë vesh se cila është gjëja. Kush e gjen se çfarë gjëja është, do të fitojë sot në klubin e mëngjesit 50 foto tek Art Center, në studion e tyre, me një fotograf profesional i cili do të fotografojë në mënyrë që ju të mund t'i nxirrni pastaj më vonë në Facebook ato edhe të lini nam. Le të keni një kujtim të bukur. Po. E meqë jemi tek Facebooku edhe gjërat e rrjeteve sociale, duam të ndajmë diçka me juve. Ëh, një fotografi i dashur nga aktorja Shumë interesante, mua më pëlqen kjo aktor, aktorja e re, Zooey, Zooey Deschanel. Shikoni. Po. Zooey Deschanel. Po. Ka dalë Zooey. Simpatike. Ne kemi pasur këtë. It Girl. Ka diçka të lezetshme. Po. Ëm um, kjo kjo Zooey ka luajtur në disa filma dhe ka bërë këtë foton para disa ditësh në nga sa duket sapo është zgjuar nga gjumi. Mm -hmm. Po duket. Po dhe është në banjën e saj, ndoshta. um, me telefonin në dorë kur ka nxjerrë këtë. Dhe e ka vendosur në Instagram me ato thurjet, um, thurjet e tipit uh, no filter, uh, no makeup, mm -hmm. e mhm. kupton, sa gjëra të tjera për të treguar këtë dhe e kanë shoqëruar pastaj komente të shumta nga njerëzit që bravo, mm -hmm. je e guximshme që e nxjerr veten ashtu siç je, e kupton gjithë këto gjërat. Dhe mua, me thënë të drejtën, nuk është se po më duket aq e guximshme. Është diçka normale. Ajo që ajo ka bërë. Gocat tona e bëjnë përditë këtu. Jo, s'është puna që bëjnë përditë, po shihe ajo është yll. Edhe pse është e zgjuar. S'ka pse të fshihet. Nga gjumi. Ah, jo, prandaj e ka bërë sa. Po, po pikërisht pra, se është një gjoja, është një gjoja kështu kur shkruan, kur shkruan no makeup, kur shkruan pa grim, Do të thotë që ti që ti domethënë po e po kërkon po vëmendjen në atë pjesë. Po, po e kërkon vëmendjen në atë pjesë dhe thua ja se si jam unë, e sapozgjuar nga gjumi. Ja se si jam unë me buzë të plota, me sytë pa rrudha, me uh, ku di unë tashi me flokët që i kam mrekulli fare edhe pse sa jam zgjuar nga krevati. Po pra, ajo është. Eh. Atë ka dashur të thotë. Ja ku jam unë, thotë ajo, me tipare të mira dhe tjera tjera tjera, dhe s'kam nevojë për uh, make-up. Po që kjo ideja që unë po zbuloj veten time ashtu siç jam vërtet, domethënë një çikë e ekzagjeruar. I am real, of course. Po vërtet. Kështu. Ah, uh, këtë tregon. S'i duken, nuk i duken rrënjët. Nuk ka rrudha në ballë, nuk ka ndonjë problem, kështu që të të mund të vazhdojë. Sa vjeç është kjo vajzë? Vetullat i ka të bashkuara. Do të jetë 21. Ë? Ku ta di unë sa vjeç është? Nejse. E re duket. Okej, okay, ideja e trimërisë së madhe që ke dalë siç je kur je në fakt e bukur. Nuk është ndonjë gjë. Nuk duhet ashtu. Sa ngjalla zë kështu. E, e, kështu. Nejse. Po të bëj një me tualet do na. Altini më kishte parë në ëndërr meqë ra fjala. Altini më ka parë në ëndërr edhe ndihem uh, veçanërisht i Po se mos vetëm unë. Ta dish ti sa vetë të kam Edhe mua më kishte parë Jeri. Po. E kam parë. Vërtet. Po ti ishe te ëndrra Jerit ti ishe vetë. Ishte ti. Ishte edhe unë. Po, ti ishe njëkohësisht si nëpër dy dy dimensione. Jeri dhe në ëndrën tënde. Me Jerin, te Jeri ishe me regjistrim. Dhe prandaj Jerit kur i vure ti as ti sot atë. Po, unë dua unë dua që që ëndrrat ta dëgjojë dikush që është në dëgjim që që di të shpjegojë ëndrrat. Pra Jeri ka parë. Ne kishim vetëm një biçikletë. Ne të tre kishim një po, biçikletë. Ne tani punojmë me biçikletë. Duke qenë vetëm kush do i hipte. Djal, se isha vetëm unë dhe Olta dhe ti, fillove të stresoheshe se si do largoheshim të tre me një biçikletë. Si do iknim, si do iknim nga plazhi? Do i ngel tani. Jo, s'u hiz. Okej, domethënë kjo ishte ëndrra. Me sa mbaj mend unë, ëh. Me siklet, ëndërr me siklet. Nëse dikush e ka dëgjuar që di ta shpjegojë këtë ëndërr ku ku ne shkojmë në plazh për të punuar, gjoja. Dhe një stuhi na largon pastaj nga plazhi. Po, le të na shkruajë 069 20 70 222 është numri 069 20 70 222. Ta dëgjoj pak edhe ëndrrën, po në ëndrrën tënde si si kemi ashtu. Ishte i zhurmshëm. A Bangkok ka qenë. Me siguri Bangkok ka qenë, mund të ketë qenë Bangkok. Se fjala bang në anglisht do të thotë zhurmë, kjo bang bang po. bang bang është ajo kok, pastaj nga brava. Kjo, pastaj të tjerat nuk i themi dot. Mirë, mirë. Shumë faleminderit për këtë ëndërr. Të pëlqeu më shumë më duket e arti. Te Jeri ishim në regjistrim. Varet. Po, te ky ishte live. Faleminderit edhe ty Jeri që ëm ehm, që edhe natën nuk na ndan nga ëndrrat e tua. Që kam Ej na na na. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:06 minuta. Miq të dashur, ju përshëndesim të gjithëve ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Aldin, Oltën dhe Lorin. Çdo mëngjes me juve. Ëm, um, sot dua të pyes edhe diçka tjetër. Në fillim fare le ta ngasim pak këtë gjënë që është këtu. Gjëja miq të dashur që ndodhet sot uh, nën atë copën e letrës, aty ka dalë nga çanta e Jerit. Jeri e ka pasur në çantë, është diçka që Jeri e ka Brenda në çantë? Personale, është diçka e jotja apo jo? Tamam. Ishte e jotja. Tani se tani u bë publike u bë normal. Ti mendove ta ndash me ne në fillim, pastaj e ndave me ne tani e ke ndarë me të gjithë. Jeri, këtë gjënë që është aty brenda. Ndihma që dua të jap është diçka që unë e përdor çdo ditë. Çdo ditë. Tamam. Miq të dashur, çdo ditë apo çdo muaj? Është është aq e vogël saqë saqë pothuajse, pothuajse letrën nuk e ngre fare. Letrën nuk e ngre fare. Dhe më shumë se një herë. Nuk krijon fare kështu, apo letra është pothuajse e shtrirë. Interesante. Hm? Po bra. Ça do të thosh? Duket sikur s'ka fotografi. Po çdo ditë dhe ndoshta më shumë se një herë në ditë. Sotiri nganjëherë thotë, edhe më shumë se një herë. Është gjë qejfi si si duket. Po. Ka jo raste të mirë, okay. Po kuçion darkave apo? Okej, okay, rregull. Unë pa unë pa 100% kur del nga shtëpia. Un kam uh, dy pasqyra jashtë makinës, një kam brenda. Mm, edhe unë ashtu. Që kam tre. Që kishin tre pasqyra për ditë. Po. Dhe ta ajo e pasagjerit, më duket ka ka edhe një te ajo e pasagjerit, domethënë streha kur ulet streha e mm. pasagjerit te makina. Është edhe. Është edhe një pasqyrë aty, që është e fshehur. Ka pasqyra. Ka pasqyra. Po. Plus që ke edhe këtë Jeri. Opsionin e telefonit që ta kthen kur ta mm. kthen nga vetja prapë mund ta përdorësh për të parë veten si pasqyrë. Se jo. Shumë live view. Okej, okay, atëherë kemi lojën e censurës në klubin e mëngjesit, miq të dashur Altini ka gati një klip nga një personazh, do të shikojmë uh, se çfarë thotë, dëgjojmë se ç'thotë dhe pastaj mundohemi të gjejmë që Ëm, uh, cila është fjala që Altini ka fshehur? Kujdes. Dhe tani, fjala e censuruar në klubin e mëngjesit. Hapini veshët. Stop censurës. Unë po përdor tre fjalë dhe pastaj rreth këtyre fjalëve mund të vërtitet debati ose së paku po them qëndrimin tim. Po tolerancës, jo diskriminimit, jo Okej, okay, zoti Henri Çili në klubin e mëngjesit sot. Shohim se çfarë thot çfarë thot Çili në këtë klip edhe një herë tjetër, edhe një herë. Çfarë thot Chili? Kujdes. Unë po përdor tre fjalë dhe pastaj rreth këtyre fjalëve mund të vërtitet debati ose së paku po them qëndrimin tim. Po tolerancës, jo diskriminimit, jo Po tolerancës, jo diskriminimit, jo, jo jo pip. Jo pipit. Çfarë ka thënë Çili? Është pyetja sot. Dhe kjo e fundit ngjalli debat. Kjo ngjalli debat. Pika e tretë. Domethënë. Pika e tretë. Ndezi debatin. Ku um, apo nuk do që ta thuash se ku ka qenë kjo? Unë s'e kam parë këtë debat. Unë mendoj se do ta them po që bëhet fjalë për 17 majin, për LGBT. Pra 17 maj Po, a nuk ishte 17 maj përvitori i Elsës edhe Fredit? Fredit. Po. po. Ha pra. Se ju gjithmonë e harroni këtë. 17 maj. Iku, kaloi edhe për këtë vit s'e kujtuam. Është pa po, pra. Përvjetori i Fredit dhe Elsës. Të paktën në në ku diun kalendarin tim që e kam këtu. Kalendari historik Jeri do ta fusësh për vitin që vjen. Patjetër. 17 maj. Po, në komedinë e njohur Pallati 176. Po, që është 17 maj që ishte ashtu në Blendi. Do ta fusësh edhe si datë fiktive po, në një po, komedi. Ashtu nuk na e prishim. Ishte shi. Nëse, okay, un uh, dua të filloj herët sot për një quiz me seri miq të dashur sepse i kam të shumta pyetjet e ditës sotme, kështu që nuk kemi se çfarë kohe që të humbim. Yay! Hello. Jeri, tam. Altin dhe Olta. Po. Po. Dëgjues të dashur, kudo që jeni, pyetja për ju është: Cili është aktori që fitoi Oscar si aktori më i mirë 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues. Po të mendosh se është kollaj Altin provoje ta bësh. Dy vjet rresht, Oscar, aktori më i mirë, 93 94. Kush? Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit 8:12 minuta në këto momente. Jason Derulo do të këndojë këngën Stupid Love. Dashuri budallaqe përkthehet. Wow. Pra kamë për këtë link. Më kuptove, patjetër, sigurisht. Sa budallaqe. Lada buçe, i mi lada buçe. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Rekordmene në klubin e mëngjesit tani jemi. Dhe bëhet fjalë për një grua nga Britania e Madhe, është 49 vjeç, e ka emrin Jane Rand. Po, ka tejkaluar rekordin e çantave të dorës, sepse dihet që çantat janë një nga aksesorët që femrat e preferojnë shumë, shumë dhe mund të bëjnë çdo gjë për të pasur një çantë firmato. Po. Kështu ka bërë dhe Jane, por në ndryshim nga femrat, nga shumë femra të tjera që uh, kursejnë për të blerë çanta të shtrenjta, kjo i ka vjedhur. Në 3 vjet ka bërë kërdinë duke vjedhur çanta grash uh, dore përgjithsisht po, të firmave të ndryshme. Futej në çdo dyqan dhe uh, linte diku të fshehur çantën që ajo kishte dhe dilte me këtë çantë sikur e kishte të vetën. Ah. Në dyqane të ndryshme, domethënë kishte kishte mësuar stilin, po themi dhe ishte mm. për ishte mjeshtre, për mjeshtre në këtë pjesë. Ka 3 vjet që bën këtë lloj specialiteti dhe ka arritur të vjedhë Blendi 905 çanta nga firmat më të ndryshme dhe kuptohet bëhet fjalë për firmat më prestigjioze të çantave. Sigurisht. do të blinde një çantë Por ka bërë një gafë shumë të madhe dhe Vise. si është uh, bërë publik lajmi i saj, sepse askush nuk do ta merrte vesh nëse kjo nuk do të gabonte, sepse ka filluar t'i shesë të gjitha çantat që ka vjedhur në internet. Ka hapur një faqe ku Oh my god. Shes çanta.com, shes çanta.com. Zonja Rand ka hapur një faqe personale ku i nxirrte në shitje me gjithë të dhënat dhe jepte sigurinë maksimale që që është origjinale. Çanta ishte Gucci, Hermes dhe firma të ndryshme. Jepte sigurinë që e ka vjedhur madje vetë nga dyqani që shet çanta origjinale. dhe ka arritur të shesë Altin nga 905 që ajo ka vjedhur, 838 prej tyre wow. dhe kështu është identifikuar nga policia sepse Edhe një herë sa kishte shitur? 838. 838. Mirë, imagjinoje tash që këto çanta janë janë çanta të shtrenjta. Absolutisht po. Mund të shkojnë çantat mund të shkojnë edhe 5000 euro dhe edhe 8000 po, euro edhe edhe më shumë po. Edhe më shumë. Ëh, po hajde unë po e marr një nuk po tregohem kështu, po po them këto janë çanta 1000 euro. 1000 euro. Okej, nuk po. po sikur minimumi të jetë 1000 euro. Atëherë, 800 herë 1000 euro. 800000 euro. Wow. Është jo, natyrisht 1 miliard. Po. Hap biznesin ti. Meroti, merro me pupo, shkon në shkollë, shkon në shkollë larti. E kupton, mbaro, mbaro ku di unë tani, këtë kolegj apo atë kolegj. Dhe ka rënë në këtë lloj forme sepse të gjithë uh, kanë ngelur të befasuar se si një person mund të ketë kaq shumë çanta dhe t'i shesi nëpërmjet internetit. dhe ka filluar punën e vet policia dhe më pas e kanë kapur dhe tani është dënuar me 2 vjet burg. Bravo qoftë. Dhe është cilësuar si një nga vjedhjet më të mëdha në Britaninë e Madhe. Po është ideja te pangopësia që i kapta, mm. sepse po ta kishte menduar ajo që me këto çanta do bëj rreth për shembull 750000 euro. ose rreth 1 milion euro. Edhe aty ta kishte ndalur. S'do ishte kap. Po kjo është, se i futet krimbi, e vërtetë. Sila. Mirë, meqë krimbi është futur edhe Sila, unë uh, mendoj që ta vazhdojmë programin tani me tekstin e këngës. Oh, sa bukur. Kam një këngë miq të dashur, të cilën e kam uh, përkthyer me kënaqësi, dua të them është një këngë e momentit. Mhm. Mm një këngë uh, Që ne na pëlqen këtu në klubin e mëngjesit, është pëlqyer që kur është prezantuar disa muaj më parë, jo shumë larg. Nga nga një artist nuk po e specifikoj mashkull apo femër, mm -hmm. sepse e specifikon teksti. Kështu që edhe unë kam përdorur uh, gjininë femërore në tekst. Meqë ajo që e këndon është e gjinisë femërore. Kështu që u mor vesh. Okej. Okay. Se në anglisht ajo mund ta lësh ashtu se është pa gjini, po në shqip do duash që të zgjedhësh. E ta bësh si mashkull, pastaj duket sikur do të mashtroj publikun. Mm -hmm. Kupton? Kështu që e kam e kam për femër. Okej. Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 Këngë e momentit, shumë e njohur, gjeni tani. Kam pirë, kam pirë. Bëhem e ndyrë kur likeri futet brenda meje. Kam menduar, kam menduar. Pse s'i heq dot gishtat nga ti zemër? Të dëshiroj, na na. Pse s'i heq dot gishtat nga ti zemër? Të dëshiroj. Kemi një listë me fitues që Olta dëshiron që t'i jap tani, ndërsa ishte edhe kënga e ditës që sapo e dëgjuam nga Mr. Probs Waves. Jepi Olta. Do ta nisim me Moçalishte. Moçalishte. Ka thënë Jari nga Tirana, fiton një kontroll të plotë në spitalin amerikan. Të lumtë Jari nga Tirana. Në dy një mbaron numri. Meto Shilac ishte anagrama e ditës sot me Meto Shilac e përkthyer shqip Moçalishte. po. Ndërkohë për Jari i pari. Mhm. Jari i pari. Bravo Jari. Është Grejsa 083 mbaron numri fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo dhe Grejsës. Grejsa, një lule në vazo, Grejsa është gjallë, do të kujdesesh për lulen. Mhm. Okej. Për gjën nuk kemi asnjë përgjigje të saktë. Për gjën akoma asgjë të saktë. Miq të dashur gjëja është diçka nga mhm. çanta e Jerit që ndodhet mhm. në tavolinë aty. Jeri e ka dorëzuar, ne e kemi mbuluar me një copë letër. Copa e letrës nuk ngrihet lart, do të thotë që është diçka e sheshtë. 93 dhe 94. Dhe është Tom Hanks. Po shumë më se doja të pyesja po një herë më të mua një herë. Tom Hanks, është Tom Hanks. Po jo, më ndoni ndihmoj kolegu, nuk dua që. Okej, kush e ka gjetur Olta? Vjen keq tash, po pse bëni kështu? Okej. Është Eliona fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo. Si ka Eliona? Eliona, Eliona ta gëzosh. Mirë, atëherë Altin, kjo është për ty tani. Dhe kam nuk të ndihmoj. Jo, nuk do të na prish dot punën Olta, domethënë. Nuk do na nuk do na ndihmojë dot. Kujdes miq të dashur sot në kuicin me seri, nuk kemi një tematikë të caktuar, por pyetje interesante, të ndryshme. Dakord. Kemi parasysh janë 50 shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po. Mm. E mund të fillojnë nga A-ja tek dabëlju-ja, si i thonë. W-ja, kam përshtypjen e fundit është ka një Wyoming atje, po W-y Wyoming. Por uh, por uh, ka ka shumë uh, shtete, mhm. ka shumë gërma. Fillojmë Memphis, Massachusetts, New York, Texas, California, e ke parasysh? Emerald, Florida, e North Carolina, South Carolina, Dakota, Minnesota, Idaho, uh. Illinois, Michigan e tjerë. Por ka një gërmë, ka një gërmë e cila mungon në të gjithë emrat e të gjithë shteteve të bashkuara të Amerikës. Një gërmë, që nuk gjendet në asnjërin prej emrave të asnjërit prej shteteve të Amerikës Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Cila gërmë nuk shfaqet kurrë? Në shtete. Cila gërm? 069 20 70 222. Fillo me Alaskën, e ke parasysh? Po, po, po. Merr me Washington. Do të bësh një listë. Mund të bësh një listë nëse do, po lista ka në internet. Po gjeni cila është gërma, gërma që mungon, gërma që nuk është në asnjërin nga emrat e emrave të shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ikim, ikim. Shkojmë. Ikim. Ikim, ikim duke kërkuar këtë gërm, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit. Futem mendime tani. Eh. Mirë, mirë. Kemi një pyetje, po pak më vonë për juve. Tani është Kasabian që këndon miq të dashur. Kjo quhet Eez-eh. Yes. Oh, Ora është 8:33 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Okej, kemi edhe një pyetje për ju në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, mund të na përgjigjeni në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi i mëngjesit. Ëm, uh, e kemi të shkruar, e kam shkruar edhe unë, e kisha nga te faqja ime, po gjithsesi. Mhm. Çfarë ju pëlqen që të lexoni? Nëse nuk lexoni, pse nuk e bëni? Është pyetja për ju. Çfarë ju pëlqen që të lexoni? Nëse nuk lexoni, pse nuk e bëni? Po sepse shumë njerëz po nuk lexojnë se s'kan s'kan mundësi, s'kan kohë, të gjithë e dimë që është e vështirë, vërtet është e vështirë. Sot që të lexosh, sepse sepse jeta të merr edhe mirë menaxhosh kohën. Duhet ta është e vërtet. Edhe puna është puna është se si ta Si ta bësh kohën, si ta, e kupton? Si ta menaxhosh kohën, si ta fitosh kohën, po gjithsesi. Kështu që është e mirëkuptuar. Ca njerëz për shembull nuk kanë lexuar ndonjëherë dhe nuk e kanë atë zakonin, më thonë, unë mhm. s'kam lexuar asnjë, unë njoh njerëz për shembull që s'kanë lexuar asnjë ose një libër, ose për shembull asnjë libër për qejf. Po kanë lexuar ndonjë libër që u është dashur për shkollë, aq sa u është dashur, pastaj në mhm. momentin që janë ndarë me bankat e shkollës, janë ndarë përfundimisht dhe nuk është se kanë As turp që ta pranojnë as ndonjë gjë të veçantë. Gjithsesi, kjo është pyetja për juve. Dua të lexoj uh, dy tre komente që vijnë, por më parë kemi Eldi Merollin nga Radio Taxi Classic që sapo ka mbritur me informacionin e trafikut në kryeqytet. You know that I'm a Jamaican. Yes. Përshëndetje Eldi. Eldi jepi. Po Blendi në këtë lidhje të dytë akset kryesore vetëm rruga e Kavajës na vjen me trafik, është pjesa vetëm tek pallati me shigjeta dhe vetëm kryqëzimi sinjetori, ndërkohë që Pjesa në ngjitje është e lirë. Rruga rruga e Durrësit dhe rruga e Elbasanit nuk kanë probleme. Unaza sipërme rruga Bardhyl është përmirësuar rruga Ferit Xhajko, pra ka trafik normal pjesa nga farmacia dhjetë drejt stacionit trenit, vazhdon pak trafik në rrugën e Dibrës. Rruga Hoxha Tahsin pothuajse të paktën që nga ora 7:30 dhe deri tani ka trafik normal. Bulevardi Zhan d'Ark dhe gjithë bulevardet pothuajse janë me një trafik normal, lëvizje të lehta. Zona e Tiranës së Re vetëm rruga Sami Frashëri Paraqitet me pak trafik afër urës Drejtorisë së Policisë, Abdyl Frashëri, Kalushëm, Ibrahim Rugova, Sulejman Delvina, Muhamet Gjollesha kanë pothuajse trafik normal. Faleminderit shumë. Faleminderit Eldi. Atëherë trafik normal, kjo është ideja. Iku Eldi. Iku. Përnjëherë, okay. Iku si veriu. Në rregull. Uh, Eldi Merolli me Radio Taxi Classic miq të dashur në 23 dhe 24 5555 uh, ju përgjigjet në çdo moment për taksit e këmbët. Ëh, uh, atëherë. Do të lexoj këto komente meqë thashë se do lexojmë ca disa prej këtyre komenteve. Brikena na ka shkruar thotë për shembull kohët e fundit, më pëlqen të lexoj eh, Ayn Rand, më tërhoqi shumë filozofia e saj e jetës tek eh, Revolta e Atlasit, kështu që fillova të lexoj të gjithë librat e saj, përgjithsisht lexoj biografi, autobiografi ose romane filozofik, mm. ka shkruar Brikena sot në mëngjes uh, tek faqja ime aty në Facebook. Po pyetja është çfarë ju pëlqen të lexoni? Nëse nuk lexoni, pse nuk e bëni? Varet, thot uh, Lediana në periudha të ndryshme unë lexoj gjëra ndryshme, ndërsa Jolanda ka shkruar çdo gjë që lexohet, mirëmëngjesi të gjithëve. Uh, Juliana shkruan lexoj romanet bashkëkohore, i pëlqen uh, letërsia bashkë, edhe mua më pëlqen. Me thënë të drejtën, ndërsa për uh, Brikenën un jam fans i Ayn Rand, e kam thënë herë tjetër këtu në klubin e mëngjesit, po doja të thosha diçka për autobiografitë. Mm -hmm. Autobiografia e fundit që unë lexova ishte Gabriel Garcia Marquez, mm -hmm. të jetosh për ta treguar për uh, jetën e tij. Ë, uh, më ka pëlqyer shumë. Një nga librat e mi të preferuar të gjithë kohërave është autobiografia e Stefan Zweigut, Bota e djeshme, kujtimet e një europiani, është mm -hmm. libër mhm. shumë i mirë. Një tjetër libër që unë kam shumë për zemër është autobiografia e Amos Ozit, uh, Rrëfim për dashurinë dhe errësirën. Mm -hmm. Dhe Ëm ehm, biografia e Jobsit më pëlqen shumë, por që nuk është autobiografi. Është shumë frymëzuese. Mm. Kështu që këto biografitë, kjo, sidomos këto autobiografitë, më pëlqejnë, nuk e di pse. Po se është gjithmonë ajo dëshira për t'i njohur më më mirë për të njohur të pompra. Po te Garcia Marquez dhe te Amos Oz që i kanë shkruar edhe edhe tek Zweig, po Zweig e ka shkruar ka qenë më i ri, se i dha fund jetës më shpejt, po. Ë uh, këta e kanë shkruar dhe pleq dhe janë aq të pjekur, aq të lezetshëm në në autobiografitë se ku diun. Ë um, Brunita ka shkruar shumë mirë, është të lexosh, po kur është koha se unë nuk e gjej asnjëherë, jeta është angazhuar dhe leximi aha thot me zor e kap dot. Ka një farë të drejte. Normal. Është ajo shprehja, sa shumë libra, sa pak kohë. Ajo. Ëm, um, mirë. 8:37. Unë mendoj se ka ardhur momenti për ta dhënë. Për ta dhënë. Olta. Jepi. Cilën nga? Cilën nga? Jepi, jepi Olta. Kishim kuicin e fundit, mm. që është gërma Q. Gërma Q e kanë po. gjetur. Pasi kanë thënë edhe shumë Z. Jo. Jo. Arizona. Kujdes. Arizona. Zona ka një Z, Q-ja ishte. Si qimja. Po. Nuk ka, miq të dashur, nuk ka Q, nuk ka Q në asnjërin nga emrat e Shteteve të Bashkuara. Si qaniu. Nga fillimi në fund të fjalëve, nuk ishte çështja vetëm që fillojnë me me një gërm. Ka mundsi? E kaluam atë. Një gërm që nuk ekziston fare në Që s'ekziston te. Asnjë. Iku. Po. Mirë. Dhe e ka gjetur Goni. Bravo. Fiton Bravo. një dhuratë nga Electronic Line. Kanë gjetur gjithashtu miq të dashur se teksti i këngës time ishte nga Dra- Beyoncé, Drunk in Love. Drunk in Love. Bravo. Kështu që e ka gjetur Besari. Mhm. 951 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex. shumë mirë. Kur të kthehemi, do të kemi pop quizin për ditën e sotme. Tani është Beyoncé. Vijojmë programin tani me gjëra të tjera. Atëherë, ë uh, kemi një Klea Klea që na ka shkruajtur. Klea nga Durrësi që na përshëndet dhe ë uh, donim që ta përshëndesnim edhe ne. Kështu që kjo është për Klean. Oje! Oje! Oje, Klea! Klea nga Durrësi! Mirë, shokë dhe shoqe, mirë se keni ardhur në program. Miq të dashur, pyetja e radhës në kuizin tim pa ndonjë tematikë të njohur për ditën e sotme, vjen pikërisht tani në klubin e mëngjesit. E kam gati. Ëh, uh, bjeri për një quiz me seri. Le ta bëjmë kështu me temë në në në nara. Ta marrim shtruar. A keni dëgjuar ndonjëherë për Sorrenton? Është një qytet italian jo fort i madh. Oh, ma Sorrento. Sorrento. Mhm. Je, je, je. Sorrento. Shumë njerëz kanë dëgjuar. Okej, mirë. Disa të tjerë do të Më mirë akoma që s'e dini ekzaktësisht, sepse pyetja është, po, në cilin gji të Italisë ndodhet Sorrento? 0-6-9-27-12-22 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për çmimin fitues Italia ka shumë gjinj, po njëri është një gji i njohur mm -hmm. Në këtë gji, Altin Jo, Altin Në këtë gji detar, miq të dashur uh, Ndodhet ah, dhe sore po, pra, Në këtë gji detar ndodhet Sorrento Qyteti jo fort i madh i Sorrentos Por shumë i bukur mhm. Përgatimin për gjëra është, është special, është special, special Po ndodhet në gjirin me këtë emër Kujdes. Në, më fal, gjirin detar me këtë emër. Okej. Okay? 069 20 70 222 069 20 70 222 dhe kjo na çon në pop quizin e ditës së sotme këtu në klubin e mëngjesit. Katër pyetje janë gati dhe kanë të bëjnë me, me?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 Luan Eri. Përshëndetje. Luan Altini. Hello. Hello, Altin. Luan Olta. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy numri miq të dashur për ça luajmë Olta Luajmë për një kontrol tjetër në spitalin Amerikan Edhe një herë Olta të lutem për çfarë luajmë Nuk duhet të luajmë farë Luajmë për një E tha, e tha, ne kemi dy, dy mënyra për ta thënë Një që është e shkurtër, kur na duhet që të kursejmë sekonda që check up A ose tjetra që është e gjatë një kontroll tjetër të plotë mjekësor në spitalin amerikan këtu në kryeqytet, që është është pak më e gjatë, po s'ka problem, mos i gjuaj, mos i gjuaj. Atëherë për një kontroll të plotë mjekësor në spitalin amerikan këtu në kryeqytet miq të dashur, katër pyetje me tematikë shkencore. Dakord. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Pyetja numër 1. Sa kalori ka në një gotë ujë? Sepse shkenca zonja zotërinj. Sa kalori ka në një gotë ujë? Tan. Po themi ujë, jo ujë me sheqer, ujë me ujë, thjesht ujë. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Pyetja numër 2. Në cilin drejtim shënon gjilpëra e busullës? Shkencë. Në cilin drejtim shënon gjilpëra e busullës? Mhm. Mm cilin drejtim tregon? Tan. Gjilpëra e busullës. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. Pyetja numër 3. U. U. U. Mhm. Është simboli kimik i cilit element? Mhm. Mm U. është simboli kimik i cilit element? Kujdes. Kujdes. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Pyetja nr. 4. Çfarë u jep qelizave të gjakut ngjyrën e tyre? Çfarë ua jep qelizave të gjakut ngjyrën? Mhm. Si quhet? Ajo që jep ngjyrën. Mhm. Po pra e thjeshtë është. Edhe matet me analiza ndonjëherë. Po. Kujdes, ça është ngjyra? Cila është ngjyra? E kuqe. E kuqe pra. E kuqe e gjakut. Pra. E kuqe. E kuqe e gjakut. Pyetja e parë miq të dashur për sot është sa kalori ka në një gotë ujë? Pyetja e dytë është në cilin drejtim shënon gjilpëra e busullës? Pyetja e tretë, U-ja është simboli kimik i cilit element dhe pyetja nr. 4, Çfarë ua jep qelizave të gjakut, qelizave të kuqe të gjakut, ngjyrën e tyre? Mhm. Çfarë u jep qelizave të kuqe të gjakut, ngjyrën e tyre? 069 20 70 222 069 20 70 222. Shkojmë tek muzika, kthehemi prapë pastaj mhm. është Coldplay që vjen tani me këngën e tyre më të fundit, quhet Magic. Në Itali. Në gjirin e Napolit, po në Itali e di unë. Në gjirin e Napolit. Armando 051 i mbaron numri dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Faleminderit Armando, fiton dy bileta për në Cineplex. Okej. Okay. Ehm, um, ka mbetur ndonjë gjë tjetër? Fitues. Mund ta bëjmë uh, po, një një pyetje të fundit? Kemi, kemi kohë? Mund ta bëjmë dhe ikim me shpejtësi. Edhe ikim me shpejtësi, po të di unë me një gjë shumë bukur. Atëherë, miq të dashur, cili është vendi menjëherë në lindje të Libisë? Çfarë lajmesh kanë ndodhur midis orës 8 dhe orës 9? Fal. Ka ndodhur ndonjë gjë tash? Po, okay. Ka zhvillime, ka zhvillime vendi. Ka zhvillim, okay. Vazhdojmë me zhvillimet miq të dashur mbas pak në klubin e mëngjesit tani. Është koha për një ndërprerje fare të shkurtër ikon. Okej. Okay. Mirë se vini në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Është 9:07 në këtë moment. Pyetje për juve në Facebook mund të na gjeni atje në faqen tonë është klubi i mëngjesit për uh, facebook.com pra klubi i mëngjesit mund ta kërkoni edhe tek ballina e Facebookut atje dhe e gjeni sërish. Është pyetja kjo. Çfarë ju pëlqen të lexoni, nëse nuk lexoni, pse nuk e bëni? Është ka lloj-lloj arsyesh e komente nga më të ndryshme që njerëzit kanë dhënë. Në të vërtetë. Të vërtetë. Mund të bëjmë edhe këto, mund të bëjmë këto pyetje. Mirë, ëm ehm, Ka ndodhur në Itali. Çfarë? Por është është ulur çekiçi. Është ulur çekiçi dhe tani gjithçka ka marrë fund për eh, një zotëri atje. 6 mm. muaj burg. Çekiçi e ke fjalën për atë. Gjykatësi kështu. Ting. Ting baba, pam. Ka ka marrë vendimin ai gjykatësi. Po ç'ka bërë ky? Ai ka bërë uh, atë që bën çdo burrë në shpinë e tij. Ai dhe e dashura. Dashuri me gruan. Siç ankohen, ankohej pallati, kompleksi i pallatit, kanë edhe ata ato ligjet e administrimit të pallatit etj etj. Ndotja akustike. Ndotja akustike. Ankoheshin se këta Këta të, të dy, dy sidomos. Kurse është ajo shprehja që ka bubullima nën çarçaf. Po këto s'ishin bubullima nën çarçaf, këto ishin ku di, tërmet në Belsh, diçka e tillë. Edhe dhe um, ai ka ka ka shkuar 42 42 vjeçari ka shkuar përpara gjykatësit dhe i ka thënë i ka thënë mes të tjerave shiko zotëri, unë nuk kam asnjë faj. Çfarë faji kam unë thotë ai që unë jam kaq i aftë, e ka përdorur këtë. Ë doli madje avokati pastaj i shtetit dhe thanë kemi prova mo zotëri, kemi prova nga ato tha. Kjo ky regjistrimi po. tha këtu që na e kanë dhënë. Po. Ç'janë këto të qeshura që bëni. Ekspozimi A, thotë ai. Zotëri, ka mundësi? Zotëria ka thënë në një moment që që nuk kam qenë as unë që ulëras, është e dashura ime që ulëret. Po është aftësia e këtij. Po pra, ai ka dashur që të marrë. Po mirë, ka thënë ai. Gjykatësi, gjykatësi në një moment ndoshta është treguar i zgjuar këtu, po supozojmë ne mbi historinë, po i ka thënë, "Po kush e bën ato të ulëritura?" E un, un e bëj. I ka thënë, "E po mirë, ti e bën, okay." Gjashtë, e kam patalli. Gjashtë muaj Gjashtë burg. muaj burg. Për këtë Po, gjë. Gjashtë muaj burg. Ata e kanë akuzuar, ata e kanë akuzuar për persekutim. Ë, Oj, oj, dhe oj. përndjekje. Tha ai unë e bëj tha. Ky ka dashur që të bëjë një dallim midis persekutimit, përndjekjes Dhe zhurmë, se kjo është thjesht zhurmë. S'kam, unë s'kam fare punë me këta. Është diçka normale. Kam punë me me me ato çfarë ekspozojnë këta nëpër mure që dua t'ua hedh. Ti do të rrëzoj kornizat ato valla. E ka kështu qëllim. Dau, dau kur vjen ato. Nice. Çu, është më, e pabesueshme por është e vërtetë. Ka ndodhur në Itali, shteti fqinj. Po ja, ideja është që edhe pse je në shpinë tënde, nuk mund të bësh si të duash. Po. Patjetër. Ky thoshte kësaj, po kujdes me sa gjë. Ëh. A jam në shpinë time unë? Po, jam shpinë. Bëj çfarë të dua. Më të një. Jam bërë pak ziliqar më duket mua. Karqere, ta shi karqere, karqere i thëmë po? Karqere. Mirë, uh, kishim pop quizin në klubin e mëngjesit, e shikojmë se si kanë dalë miqtë tanë, këtu në studio dhe ju që jeni në dëgjim. Pyetja nr. 1 për ty Jeri, sa kalori ka në një gotë ujë? 0. Nga shkenca 0 është përgjigja e saktë. Pyetja e dytë për ty Altin, në cilin drejtim shënon gjilpëra e busullës? Në fakt varet nga rrotullohesh, në rast se je këtej fshë. Në cilin drejtim Altin? Veri. Veriu, bravo. Shumë mirë, nëse je këtej veriun, pyetja e tretë për ty. Olta. U-ja është simboli kimik për cilin element? Kujdes. U. Jo, moj. Hemoglobina. Bravo, qelizave të kuqe të gjakut ngjyrën është hemoglobina. Kush është fitues sot? Herta fiton një kontroll të plot në spitalin amerikan. Bravo. I lumt. Okej. Okay. Mirë, kur të kthehemi do të takojmë edhe dy miq këtu në klubin e mëngjesit. Tani është ora pothuajse 9:12 minuta miq të dashur. Dëgjojmë nga Haim, If I Could Change Your Mind, kjo këngë. Jeni me Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-së. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Claudio Pulaha dhe Jonilda Bahja janë këtu me mua këtu. Claudio Mëngjes, është koordinator i rrjetit rinor të lidershipit rinor të Tiranës, ndërsa uh, Jonilda përfaqëson sot qendrën rinore pa kufi. Ë uh, këta të rinj janë organizuar, po organizohen me njëri tjetrin uh, për të formuar si të thuash një sinergji, një kohezion për t'u lidhur më fort, për të forcuar organiza organizatat e të rinjve, organizimin rinor, uh, forumet rinore politike etj etj etj. Por dua që ta jap ty fjalën në fillim Claudio, ë uh, dhe pastaj zonjushës këtu për të na shpjeguar pak si koordinator i këtij rrjeti rinor për lidershipin rinor të Tiranës. Çfarë uh, dhe është një gojë plot kur e thua. ë uh, Lidershipi i të rinjve të Tiranës, ashtu siç edhe ju e theksuat pak më para, është një rrjet rinor i përbërë nga organizata rinore dhe forume politike rinore në qytetin e Tiranës. Fokusohet tek pushteti lokal në qytetin e Tiranës dhe aktualisht kemi 27 organizata rinore të shoqërisë civile dhe pesë forume politike rinore të mbledhura së bashku për të lobuar në lidhje me problematika të ndryshme dhe prioritare për të rinjtë e qytetit të Tiranës. Lidershipi i të rinjve të Tiranës ekziston që në vitin 2012 dhe mbështetet nga Shtëpia e të Drejtave të Njeriut dhe Olof Palme Center. Siç e theksova edhe pak më para, lidershipi ka një diversitet brenda vetes së tij, çka do të thotë që neve në këtë rrjet rinor kemi organizata të cilat lobojnë dhe mbrojnë të drejtat e komunitetit rom, Organizata të cilat lobojnë dhe mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBT, me persona me aftësi të kufizuar, mhm, komunitet të cilët mhm. lobojnë dhe mbrojnë të drejtat e të rinjve dhe fëmijëve diabetikë, çka do të thotë që nuk fokusohemi thjesht në një problematikë të vetme, por kemi një diversitet të problematikave dhe mundohemi që Sa më tepër t'i japim zgjidhje atyre. Okej. Për ta për ta bërë pak më pak më të kuptueshme ndoshta për, se ka njerëz për shembull që nuk nuk merren fare me organizata. Dhe dhe kur dëgjojnë fjalën organizatë, as nuk janë të sigurt se çfarë të kuptojnë në sensin që po si funksionon, mhm, si shkon, si bën. Pra ideja është, jo, unë ta kuptoj, Kollaj janë organizata të ndryshme rinore që ekzistojnë prej kohësh për arsye nga më të ndryshmet, që kanë mbledhur bashkë të rinj që kanë interesa të përbashkët. Tani ju donit që këto organizata në këmbim edhe këto të organizohen së bashku për të formuar si thua një super uh, platformë që që ndihmon për ta për ta fuqizuar zërin e këtyre, apo po e kuptoj drejt? Po. Qëllimi kryesor i leadershipit të rinjve të Tiranës është bërja bashkë e këtyre organizatave për të qenë një zë më i fuqishëm në aktorët e pushtetit lokal pse jo në aktorët e pushtetit qendror me qëllim zgjidhjen e sa më tepër problematikave. Mm -hmm. Normalisht pyetja mund të jetë që përse funksiononi të bashkuar, ne nuk do të thotë që leadershipi i të rinjve të Tiranës i shkrin këto organizata, por ne kemi si qëllim fuqizimin e organizatave rinore dhe forumeve politike rinore ku të gjitha së bashku të lobojmë dhe mbrojmë për të drejtat prioritare që vërtet janë shqetësuese në qytetin e Tiranës. Një ndër pyetjet që mund të bëhet pse është e rëndësishme lidershipi i të rinjve të Tiranës është normalisht programet sociale shpeshherë mund të shikohen si reale për problematikat e të rinjve të Tiranës, por është shumë larg ky program social me problematikat më shqetësuese të të rinjve të Tiranës. Kjo mund të jetë si rezultat i polarizimit të institucioneve të ndryshme të pushtetit lokal, polarizimit politik të institucioneve të ndryshme të pushtetit lokal dhe atyre qendror, dhe nuk ju jep mundësi të rinjve të Tiranës që të jenë të konsultuar me këto programe sociale, shpesh herë këto programe sociale në vend që të jenë strategji rinore kthehen në propaganda politike dhe nuk ju japin gjëra ndodhin për të të rinj nuk përfitojnë. Domethënë ju doni siguroni që të rinjtë përfitojnë nga programet e gjëra. Të kenë akses për të marrë më tepër vendime në lidhje me problematikat e tyre dhe pse jo të jenë ata të cilët të shprehin zërin dhe të zgjidhin problematikat. Okej. Okay. Do të rikthehem për një problematikë specifike pak më vonë, por dua ta pyes Jonildën. Ë uh, organizata që ti përfaqëson dhe që uh, jeni bashkuar dhe ju këtij rrjeti të madh rinor. Çfarë çfarë po shpreson që të ndodhi nga nga ky afrim i organizatave bashkë për për gjetur një zë. Qoftë për organizatën tuaj, por edhe edhe për gjithë përgjithësi. Ë uh, duke qenë se ne në fokus kemi të rinjtë dhe pikërisht leadershipi i të rinjve të Tiranës ka të njëjtin fokus me ne, Menduam që ato problematika që na shqetësojnë ne, shqetësojnë dhe shumë organizata të tjera rinore, duke u bërë bashkë mund t'i zgjidhim. Normalisht kur u bëmë pjesë ishte dhe programi, ë në cilën e pamë plani i veprimit, pamë mm -hmm. pika që mund të bashkëvepronin edhe me leadershipin dhe me shumë organizata të tjera pjesë. Prandaj duke u bërë bashkë, duke fuqizuar zërin qoftë te karta e studentit, qoftë te qendrat rinore që Këtë do të pyesja. Nevojiten edhe shumë organizatave të tjera. Jonilda nëse mund na për, përmendësh dy apo tri pika që janë janë me rëndësi për ty për shkakun personalisht, si Jonilda, po. por edhe për organizatën që ti përfaqëson dhe për të rinjtë e Tiranës përgjithësi që ju i shikoni në këtë plan veprimi dhe doni të bashkoheni për t'i për t'i bërë realitet. Uh, Qendra Rinore pa kufi ka në fokus të rinjtë dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Ne marrim iniciativa që këta të rinj të bëhen lidera komuniteti dhe të sjellin zhvillim qëndrueshëm. Vetë nga fokusi i të rinjve pjesa më e madhe janë studentë, por nuk përjashtohen edhe nxënësit e gjimnazeve, kështu që studentët automatikisht i prek karta e studentit. Karta e studentit. Pikat më të forta mhm. që mund të mund të Kjo karta e po. studentit përfaqëson një një seri lehtësish Uh, po themi financiare tek tuk apo edhe aksese të ndryshme uh, në qytetin e Tiranës ndaj studentëve. Pra, çfarë nënkupton? Ë, uh, çmime më të ulta në për çfarë? Tani dua të theksoj diçka. Si fillim, si ka ardhur ky plan veprimi që është hartuar nga Leadershipi i të Rinjve të Tiranës në vitin 2013, Leadershipi i të Rinjve të Tiranës në kuadër të procesit të vlerësimit për komunitetin e qeverisjes, metodologji kjo që vlerëson shërbimet e e të rinjve në qytetin e Tiranës si për nga cilësia shërbimet për të rinj për të rinj në qytetin mm -hmm. e Tiranës si nga cilësia si nga përshtatshmëria ka një shërbim dhe... për të rinj realisht në Tiranë s'u zi asnjë që të jetë një shërbim për të rinj në Tiranë ky vlerësim që është bërë nga vetë këta të rinj të leadershipit të rinjve të Tiranës ka sjellë në 2013-ën 14 nëntor 2013-ën hartimin e një plani veprimi për t'u zbatuar në vitin dy mijë e katërmbëdhjetë dhe plani i veprimit bazohet në disa pika kryesore. Një ndër to ishte karta e studentit. Normalisht të rinjtë në leadership janë shprehur se kjo kartë e studentit është jo funksionale dhe e aksesueshme për shërbime të caktuara. Ka nga ata të rinj të cilët kanë aplikuar për ta marrë këtë kartë studenti dhe nuk e kanë marrë ende, ka nga ata të rinj të cilët kanë aplikuar por që e kanë marrë, dhe nuk kanë përfituar asgjë. Asgjë, po. Karta karta s'vlen asgjë, karta shaka. Qëllimi ynë është që të bëjmë presion tek institucionet e pushtetit lokal që rasti konkret është Bashkia e Tiranës, ne nuk na intereson se kush e hap kartën. Absolutisht. Po, ju doni që karta shumë të ketë një qendër rinore, ne duam që ky kjo problematik për të rinjtë e Tiranës të zgjidhet dhe të bëhen të aksesueshme në lidhje me shërbimet e caktuara. Keni ju një një mënyrë për të bërë presion që të që bëni diçka që të zgjidhet? Unë po ju e them, Po s'bë presion asgjë nuk zgjidhet. Pa presion nuk ka absolutisht asgjë. Qëllimi ynë nuk është thjesht fjalë, fjalë, fjalë, por është edhe E kur them presion, them mjete mjete të civilizuara. Aksione të ndryshme, çka do thotë që ne jemi ulur me Këshillin Bashkiak dhe me përfaqësues të Bashkisë së Tiranës dhe jemi në kontakte të vazhdueshme në lidhje me kartën e studentit. Ata na kanë kthyer një përgjigje në forumin e fundit që kemi organizuar dhe kanë thënë që është duke u rishikuar kjo kartë studenti. Ne nuk mjaftohemi thjesht me rishikimin, por ne mjaftohemi me ritheksimin edhe një herë të shërbimeve që mm -hmm karta e studentit ofron për të rinjtë e Tiranës, studentët e të rinjtë e Tiranës dhe në në këtë lloj mënyre të bëjmë të aksesueshme këto lloj shërbimesh. Një problematik tjetër, përveç kartës së studentit që është parë si prioritare nga të rinjtë e Tiranës, është qendra rinore. Normalisht ekziston një qendër rinore që është mhm. qendra rinore Ten, një qendër rinore për hir të së vërtetës nga vetë po. të rinjtë e Tiranës është konsideruar si një qendër jo funksionale, inekzistente sepse për të marrë leje duhet që të kalosh në një sërë burrë. Është një roje aty. Është një roje aty, njëri, është njëri, është goxha burrë, është shumë burrë mirë. Qëllimi E shikoj qendra është bosh gjithmonë. Qëllimi jonë kryesor është që të bëjmë këtë qendër Ten funksionale, por jo vetëm. Mm. Ne kemi lobuar fort në vitin 2013 në lidhje me manifestin rinor, i cili ishte bazuar në pesë pika kryesore dhe një ndër pikat ishte hapja e një qendre rinore multifunksionale të re dhe nga takimi i fundit, forumi i fundit që ne kemi organizuar, nga përfaqësues të Ministrisë së Mirëqenies kemi marrë një lajm të mirë që një qendër multifunksionale rinore në qytetin e Tiranës në fund të majit është duke u hapur. E theksoj edhe një herë, nuk është interesi të shikojmë se kush e hap apo kush nuk e hap. Ju doni të qëndroni larg politikës. Por ne nuk do mjaftohemi thjesht me hapjen e kësaj qendre multifunksionale të re, ne kemi bërë kërkesën që Aktivitetet mujore, Plani i aktiviteteve mujore të bëhet në konsultim me lidershipin e të rinjve të Tiranës, me qëllim që kjo qendër multifunksionale e re të mos ngelet në atë kuadrin inekzistent siç ka ngelur qendra rinore te. Mm. Shumë mirë. Ë uh, un dua t'ju falenderoj. Uh, dua që të theksoj që mund t'ju gjejnë njerëzit në Facebook, uh, është shkolla atëherë edhe një tjetër. Uh, në Facebook li, është forumi, si si quhet? Është rrjeti rinor i lidershipit të Tiranës. Atëherë rrjeti rinor Okej. Okay. Ëm, um, kështu që mund t'i gjeni, mund t'i gjeni në Facebook miq dashur mhm. lidershipi mm -hmm. i të rinjve të Tiranës, është atje. Ëm, uh, përmes organizatave që tash unë ju uroj, ju uroj punë të fortë dhe uh, që zëri juaj të dëgjohet, po ju e them këtë që duhet duhet gjetur një zë. Duhet mos mjaftoheni me me premtime, me shkresa, deklarata, takime e gjëra si këto. Të rinjtë në këtë qytet janë shumica, siç janë shumica në gjithë Shqipërinë. Shërbime për studentët ka pak ose aspak nuk di ndonjë gjë, apo ato abonetë, kështu që ka nevojë shumë për këto lloj organizimesh edhe për një zë pak më të fortë. Kështu që suksese. Shumë faleminderit. Klaudio Pulaha miq dashur, edhe Jonilda Bahja janë këtu me ne nga Qendra Rinore Pa Kufi dhe koordinatori i rrjetit rinor për lidershipin rinor të Tiranës. Ëh, betejat e superpozimit, po tani kanë eh, kanë një tjetër tani me njëri nga aktorët e famshëm, mm -hmm. Terry Crews, quhet ky aktori, duhet ta kesh parë, është ky um, zezaku i madh nga filmat. Ëh, uh, me ato muskuj. Po, po, po. Okej, le ta le ta gjej, shikoj. Please welcome Terry Crews and Jimmy Fallon. Oh yeah. wow. Sioni, Sioni, Sioni. Ever Ehm. Bëni pak seriozë tash? Për mblidhuni. Atëherë. Hajde ja fusim një sharadio një. E keni gati? Po. Ne e kemi gati. Ne jemi shumë seriozë unë Artini për sharadion që kemi grumbulluar për ditën e sotme. Them jo? grumbullim sepse u desh u deshën disa orë miq dashur për për të rënë dakord për këtë fjalë. Që është një fjalë, e kemi përgatitur, e kemi edhe me e kemi edhe me muzikë nëse doni, nëse gocat nuk do të oh. arrijnë dot që të ta gjejnë. Që ta gjejnë dot, ne kemi përgatitur edhe edhe një Një sfond muzikor. Eh, Strofë të vogël muzikore, kujdes. Nisim gjejmë fjalën e këtyre një. Po hajde. Sharadio, loja që vendos djemt kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Gati. Është send? Jo. Jo. Po apo jo? Fitues është Enea. Bravo Enea. Bravo. Fiton një dhuratë nga Electronic Line. Dua të të pyes Olta, cili është vendi menjëherë në lindje të Libisë? Egjipti. Egjipti është e saktë. Bravo. Bravo. Bravo Artista fiton dy bileta për në Cineplex. Mirë, le ta bëjmë edhe këtë quiz të radhës miq dashur dhe largohemi pastaj. Kur të kthehemi goca, ne do t'ju marrim hakun duke gjetur fjalën tuaj. Dakord. Kemi lindur. Numri. 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja pa harruar dhe emrin për të qenë fitues Ne njerëzit, ne të gjallët Me 23 palë çfarë Kemi, kemi lindur Dakord 0-6-9-20-7-10-2-2-2 0-6-9-20-7-10-2-2-2 Shkojmë? Ikim. Oh. Kjo është vajza që Calvin Harris e kishte shumë qejf dikur kur bënte këtë këngë bashkë. Ellie Goulding, ja ku vjen. Okej, me dy të goditura e gjetëm. Jo, pra. Po jo, pra tham. A është send? Po, po ishte send. Okej. Send dhome, shtëpie apo pune? Tani në dhomë nuk do të ndoshta dhe mund të ketë. Ndoshta. Por, por nuk është por. nuk është normale. Është sigurt që në çdo shtëpi mund të gjejmë. I madh apo i vogël i? Ka të ndryshme, por përgjithsisht janë të vegjël. Qejfi apo pune? janë të domosdoshme. E mban me vete? Unë them le t'i lëmë gjë që mbahen në dorë pra një. Po pra fillon me k, fillon me k, e mban Orgesa, çdo ditë ka me vete. Në dorë, në dorë? Në dorë, e mban po në dorë dhe në çantë. Çfarë është k-ja që po mendon ti? Klufi i celularit. Po jo, jo. Po klufi, klufi, klufi, klufi. Gjithë ndryshimi aty është. Kur i vë dy bashkëtingëllore bashkë, pastaj sigur. Klufi i celularit. Ëh, trashi është. Është diçka e vogël çuna. Është diçka e vogël që orgesa e ka sot. Po mos u mm. ngatërroni te Orgesa them unë. Po. Pse mos ngatërrohemi te Orgesa? Ne jo, jo, jo, jo Orgesën e kemi shumë xhan, por qëlloi që sot e ka, nuk është se e ka pasur ditë të tjera. E kuptoj, ne çfarë është kjo gjë. Veç gra e përdorin, veç gra e përdorin. Jo, e përdorin dhe meshkujt. Nuk është një gjë e vogël që është pjesa e një sendi tjetër që është më i madh. E gjejmë në materiale të ndryshme. Plastike, druri, druri, metal. Fillon me s. Sa gjëra të vogla janë pjesë të gjërave të tjera më të mëdha. Praktikisht çdo send është i përbërë me me me disa materiale. Ti çdo ditë, ndoshta edhe në mëngjes, Fëmijët e vegjël e fusin nga pas që nga brisi. A te këtu na ngatërrohet fare. Nuk e di fare. Tani tani për ta bërë më kështu futën fëmijët e vegjël, e kupton? Po tani ju nuk dëgjoni, po merreni me njëri tjetrin. Pyesin pediatrët. Po jo, mund të kesh në formë të shta. Okej, fillon fillon sërish me B eri. Doni ta e kuptoni që keni gjetur një fjalë skandaloze. Po ju nuk të lini, a doni të jap ndihmë? Biberoni. Jo. Po, jo, jo, po ti e përdor biberonin. Çdo ditë e po. përdor ti. Ishte Kemi pasur klubin e mëngjesit miq të dashur, le ta mbyllim këtë dhimbje pa fund. Ah, tani. Me një fund. Po, po do të kishim reklama tashi. E di. Kthehem pas pak. Klubi i mëngjesit. A sa mirë, do që t'i do t'i vëmë. Hajt i vëmë, hajt i vëmë. Mirë, okay, le bëjmë, bëjmë një pyetje tjetër ndërkohë që Artini bën gati edhe një spot publicitar. Jepe fituesin e fundit Olta? Gjyshja. Gjyshja çfarë? Gjyshja, e saktë. Gjyshja është fjala jonë. Po pra, kuptoje menjëherë. Edhe me muzikë ju a bën me sa fillimi. Ishte fjala jonë dhe kromozome ishte pjesë. Kromozome, pra ne lindim me 23 palë. Kromozome. Kromozome. Kush e ka gjetur? Është Dritani fiton dy bileta për në Cineplex dhe Tapa ka thënë Vanjela fiton një lule nga bota e Mirë, pyetja e fundit për sot nga pyetjet pa ndonjë seri është kjo. Mbas njeriut, cila krijesë ka jetëgjatësinë më të gjatë mbi dhe në tokë? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Mbas njeriut, cila është krijesa më jetëgjatë mbi dhe? Mhm. Mm 069 20 70 222 është një kafshë, po ju them që tani është një kafshë e cila mbas njeriut ka jetën më të gjatë. Cila është? Kthehemi mbas pak klubi i mëngjesit. Duhet t'i japim edhe emrat e fituesve për sot, cilët kanë qenë, e cilët do të jenë ata që do të marrin dhuratat. Tani duhet t'i kujtoj se me uh, ky i fundit kë ke tani? Kemi elefantin, ishte po? kafshë që jeton më gjatë. E saktë. Edhe një nga revistat Grazia për mm, është Klara atje. Klarën, shumë mirë. Një dhuratë elektronik line dhe një revistë Grazia. Ah, sa mirë, okay. Klara, të lumtë. Ti ke fituar. Ky do jetë edhe emri i fundit që përmendim nga mhm. ata jashtë studios për sot. Mbetet të themi që ky është Blendi, ajo aty Jeri, Altini, Olta dhe Lori kanë qenë me juve sot miq të dashur këtu në klubin e mëngjesit. Ne do të shihemi sërish nesër mbas 21 orësh pushim. Orkestra Zaimi do të vijë mbas pak në radion në Club FM në 104 me emisionin e saj është Music Box.